Ez batez ere gogokin ez, e, gaur justo sei aste hasi ginela aurre den moraldia eta egia da lehenengo bi asteak danak energia hundiarekin detortzen garela baina ongero ja irugarren laugarren astetik aurrea ja batez ere lehiatzeko gogoa daukazu ez eta aurre den moraldia pixkat luzea egiten da baina bueno, listo, iritsi da, iritsi da momentuan, ikustet taldea prest iristen dela E, lehenengo gunean jarri genuen helburutako bat izan zen danak iristea lehenengo gunera, e, eh, zoritxarrez ibanen lesio larri euki dugu, baina gainontzeko guztiak prest daude ligasierarako, bueno, alde hortatik helburua ibanenak enduta ba, lortu egin dugu. Bueno, lehen aurkaria arerio gogorra, ez? Azkenean filialak badakigu ze, ze maila altua daukaten, eh, erritmo aldetik e, ba, talde horiek normalen bai tekniko taktikoki bai oso aberatxak dira, osea que bueno, nik uste oso gora daukagula kontestu zeil batean, baino sentsazio dauka taldea presti dala. dela. Mhm. Bai, nabaritzen da ez, desberdintasun bat, ez ja danak ja ligako astea da, eraba desberdina da, nik uste ja e, aurreko astetako kargaltu altu hoiek ja pixkat kontrolatuta eta kenduta ja jendea hobeto dago eta nik uste bai fisikoki eta baita mentalki taldea ondo iristen dela.